dankie vir ons same syn en ons same wees, Heere, en ons dankie vir die, vir die lofprysing wat in ons harte is. Dat het nie net lippe is nie, Heere, maar dat het een taal is wat, wat u verstaan, en dankie vir die kostbare oomlikke wat ons saam met u kan wees, en nie net hier nie, Heere, maar wat u beskikbaar is vir ons elke oomlik van die dag. En eh, dat u dit so as prioriteit beskou, vader, so belangrijk beskou, dat jy afgebuk het na ons toe, en dat, so dat ons kan contact maak, heren, met jy. Dankie vir dit, heren, en ons eer jy daarvoor. En ons sien ook die woord van volgend, vader, in die naam van Jesus, amen. Johan, ja, ons sal probeer om om daar enekie wat jy gevra het voor, om uh, om het kort te maak, so kort as moendlik. <laughs> dit hang het af van die gehoor, weet hoe goed hulle verstaan. En, uh, weet as die mens denk aan die, aan die onderwijs en in die dinge, dan herhalen mens ons baie keer goede. En ek wil ons, in die gemeente is bekend waarvoor het ons goed herhaal. So ek geloof, dit is een makkelijke gehoor volgend, dit is een uitgesoekte gehoor wat ek het volgend, so. Dit gaan goed gaan, dit gaan vinnig gaan. Um, Ek wil veroogend met julle deel oor, jy weet, Jan het laas week afgesluit met Gideon. En uh, ek was, jy weet, het was vir my rechtig een blessing gewees, om met die varshoek uit weer na, na Gideon te kyk. En uh, ek het gedink, ek gaan aangaan daarmee, want dit is dit wat in my hart is, jy weet. En ek het nie veel tyd gehad die week nie, ons is verskrikkelijk bezig gewees, en tot gisteravond toe nog. Maar dis hoekom ek, ek wil net met julle deel wat in my hart is oor Gideon. En volgende toe ek die goede gaan neersit, toe, toe val het so in plek in, en ek goe, dis ook die, die hart van die Heere vir ons rondom die skrif, rondom die woord. En ek wil hee, wat ons gaan doen is, is dat, ek gaan um, so vannacht het, het was net gauw vannacht een oorzicht geef van Gideon, en ek gaan die detail in, en julle weet van hoe dat Gideon, Gideon, in die paarskei bezig was, en dis waar Janne opgehou het laas weke, wat hy wil met die verhaal, so ek sê, ek gaan nie in die verhaal in detail ingaan nie, en, want ek wil in sekere areas van hierdie verhaal, wil ek gaan stilstaan by, ek wil die hele verhaal eindelijk opbreek in verskillende stadiums, die weet die verhaal van Gideon, en dan wil ek hy ons met ons lees ook in hierdie verhaal, want dit is kritisch vir my gewees, jy weet hoe ek hierdie ding snap, En het vir my, jy weet, toe, toe sien ek maar, ek kan myself meet in Gideon's op spoor, en hoe hy geloop het. En dit is die uitdaging vir ochend vir jou ook, is dat jy jou gaan raak lees in die verhaal van Gideon. Die eerste stadium, of die eerste punt, wat ek uitlig uit die verhaal van Gideon uit, is juist die parskuip verhaal. Die episode wat hom afgespeel het by die parskuip en wat die paarskuip eindelijk impliseer, jy weet, in ons tyd, en hoe ek myself raak gelees het in dit. Want jy sien, God kom na Gideon toe, en God staan op die, kan ek sê, op die rand van die paarskuip, en hy sien Gideon daar binnen staan, en wat maak Gideon, hy is bezig om die koring uit te slaan, moes nie. Hoekom doen hy dit? Want onthou op daai stadium was die wat die volk Israel in hierdie oorlog of nie oorlog gewikkel nie. Hulle was eintlik maar die ander daaks gewees. Hulle was eintlik die kruipers element gewees die volk Israel. En ons sien dat die Midianite en die Amalekiete, hulle was die manne gewees wat hierdie land geroel het eintlik. En hoe dat, met ander woorde, dis die vijand, kan jy sê, het die land geroel, en hier sit Gideon en hy is bang, en hy kryp weg, en soos baie ander, as jy gaan lees die skrif daar, dan sê jy sien in, uh, dat, miskien moet ons gauw soen toe blaai, dat ons net, uh, net gauw die aanloop lees, want Jan het het nie laas week gedoen nie, wat ons net gauw die aanloop gaan kry van Daan Richters, in Richters 6, Al by vers 2 lees ek, Richter 6, 2, en die Medianiete, het die oorhand oor Israel gekry. Vanweer die Medianiete het die kinders van Israel vir hulle die sloote gemaakt, wat op die berge is, en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Medianiete in en die Amalekiete en die kinders van die Ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van hulle land in die richting na Gaza en hulle laat geen levensmiddelde, geen skaap of bees of eesel in Israel oorblij nie. Jy sien hier die vernietiging, want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom soos springkane en menigde, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. So ons sien dat hierdie, jy weet, dit gaan slecht met Israel, dit gaan slecht met hierdie ouwens. Hulle kruip weg, En hier in hierdie situasie sien ons dat Gideon sit in hierdie parskuip, in hierdie gat, en wat gemaakt is, sit, sit hy, en hy, en as ons kyk na sy body language, en ons kyk na sy taal wat hy praat, dan sien ons die taal wat hy praat, is hierdie een van, van minderwaardig, van bang, van vreesachtig, van totaal onzeker. Dit is sy body language, dit is hoe ek vir Gideon daar sien, in die parskuip. En die ergste van alles is nie, hierdie ouwens wat wegkruip in die parskuipe, hulle soek die veiligheid en hulle beskou hierdie parskuipe as hulle vesting, as hulle enigste hoop teen hierdie vijand, om hulle goed te beskerm en om hulle self te beskerm, kruip hulle weg in hierdie gate. Weet julle, en, en toe ek hierdie ding lees nie, toe besef ek, waarmee is ons hier bezig? Is dat, in my ou godsdienst belevenis, en ek verwijs nou weer terug daarna toe, want ek myself raak lees in hierdie ding, was my vertrouwe gewees op ander goede, my beskerming was op ander goede gewees, dit was op dinge wat ek moest doen, soos wat hierdie ouwens gaten gegrawe het, om daarin weg te kryp, was dit hulle handeling gewees, wat hulle werk was, om vir hulle self een skuilplek te maak, om hulle self te beskerm tegen die vijand. Nou wie sê allemaal die kiete, waarvan ons praat, en nie, wie was dit? My vorige belevenis van godsdienst, was dit die vijand gewees. En ons kan eindelijk, kan ek sê, die vijand het eindelijk oorhand gehad, oor my. Want, dier my dinge, dier my goeikies wat ek probeer doen het, het ek probeer om, jy weet, om myself te rechtverdig in een situasie, en om myself te beskerm, jy weet, dis die ding waar ek myself raak lees dan. En, die effect van die vijand, was gewees, as ons kan lees hier so, en ook in ons eie leven, is dat dit steel en het slag en het verwoes, en dit was aan die orde van die dag gewees. Dit was die realiteit, dit was die werkelijkheid gewees. Alhoewel het nie die waarheid was nie, was dit my belevenis gewees want ek is op my knie en ek bid en ek vraag al die goede en ek doen al die goede, probeer alles recht doen, is ouderling gewees en al die goede probeer doen, maar ek het nooit verstaan waar dit eindelijk gaan heen. Ek het nooit verstaan wat my identiteit in Christus was nie. Dit het ons nie verstaan nie. En ons sien dat daar was geen verhouding gewees in die scenario nie. Gideon wat in die parskuif was, het geen verhouding geken nie. Hy het gehoor van dat daar God is, maar eindelijk het sy eie familie het, het baal aanbid en al die boomstomme en goed het hulle aanbid. Die tweede ding wat ek uh, sien is in die verhaal, wat ek raak lees, van myself raak lees, is die oomlik toe God op die parskuip kom en hy begin praat met, met Gideon. Gideon. En ek noem hierdie gedeelte die vaderhart gedeelte van die belevenis van Gideon. En as ek myself daarin kan raak sien, dis die oomblik, dis die dag gewees toe ek gesnap het. Maar daar is baie meer as dit. Daar is baie meer as 'n wettiese godsdiens in my geesbelewenis. Want ek het gedink dat my geesbelewenis bestaan uit dinge te doen, Dit is so, ek het myself probeer regverdig om sekere goed te doen. En ek het gedink daardeur is ek reg. En die ergste van alles is is dat om net weet stil te staan by die minderwaardige ding. Die ergste van alles is dat die ou dit gereeld belei het. Jy het gereeld gesê hoe sleg jy is. Jy het gereeld dit verklaar. Met ander woorde, as ons dit verklaar, dan verklaar ek dit in die gees realm nie. Verklaar ek hoe sleg ek is. En ons het allemaal gedink, dit is goed en hoe, hoe slechter ek myself kon gemaakt het, hoe beter was het geweest en hoe meer punte het ek geskoor, en al die goed jylle ken dit. Tot die oomlik, tot die dag, toe, toe God op die rand staan, en hy praat met Gideon, en ek weet nie hoe jylle dit ervaar het nie, ek bedoel, ons allemaal moes op een stadium, as ons sê dat Godse geest in ons hart is, dan was daar een stadium gewees waar ons hierdie ontmoeting gehad het, waar ons hierdie gesprek, die eerste gesprek gehad het, met die vader, in gees, en waar ons, ons verstand oopgegaan het, waar dit oopgegaan het, en waar ons ingesien het in die wet van die vrijheid. Ons elke moes op die stadium die ontmoeting gehad het met hom. Je weet, waarvan daar kom dit? Dit kom van God af. Hy is een wat gestaan het, en sy hand uitgehou het vir hom, vir my, uitgehou het vir ons, en gesê het, kyk met wat sy oog kyk in ons, onthou, dit is een parskyp, dit is een omstandigheid, die parskyp sien ek as die ou lewe, in hierdie ou lewe waar ons was, daar sien God ons raak, ten spuite van ons eie efforts en alles, sien hy ons raak, en hy praat, en al wat hy gesoek het, is net die reaksie, en hy krij dit van Gideon, krij die reaksie nie, want Gideon het nie gesê, maar gaan weg, of enig iets in die highline nie, Gideon het saam begin praat, Gideon het saam begin deel en communikeer met die vader. En dit, dit is die kern van ons, van ons verhouding. Dit is waar die verhouding begin het, met Gideon. En dit is waar ons verhouding begin het. Dit het in een parskei begin. Jy sien, hy kom na Gideon en hy praat, dit is een persoonlijke ding en hy praat persoonlijk met Gideon. Hy praat persoonlijk met my. So lees ek dit. En wat sê hy vir Gideon, die oomlik toe hy met Gideon begin praat, die oomlik toe hy met my begin praat, en dis wat my hart oopgemaak het, is toe die Heere vir my sê, maar, wie hoe great is jy eindelijk? Jy is eindelijk een dapper held. In my taal was het nie dapper held geweest, in my taal was het geweest, jy weet, my sê net vir jou betaal, hy het vir jou een dierprys betaal, jy is so speciaal. Wat hy eindelijk gesê het, is dat die aarde waarop jy is, is eindelijk gemaakt vir jou, hierdie wonderlijke skepping wat ek gecreate het, nie, wat ek gemaakt het, is eindelijk vir jou. Je weet, hoe special kan een ou voel, as ou daai belevenis krijg van, dat dit wat ons sien is vir ons, vir ons gemaakt. En hy begin te communikeer met hom. Ons sien hierdie, hierdie gesprekvoering met Gideon, waar Gideon begin terugpraat en is vliese en het is offers en is Jy weet al die goede wat kom na, eh, in die gesprekke met die vader. En in die proces begin hy achterkom, maar wat is die vaders hart? Jy sien, in die gesprekke wat ek daarna gehad het, en die communicatie met die vader, het is so kritisch, want dit is in die oomlikke, in die special oomlikke waar ons, ons hart begin deel met hom, waar hy sy hart met ons begin deel, jy weet, dit is special oomlikke daar, is waar die Vader hart oopgemaak word en waar ons begin dieper inkyk en dieper begin sien. En dan lees ons daar in uh, Richter 6 vers 24 Toe die penny drop vir hom en toe bou Gideon daar a, a altaar vir die Heere en noem dit die Heere is vrede. Jy sien die kostbaarheid wat hy eerste hands beleef het van hom. Dis een openbaring gewees hierdie ons. Dit was een geestesopenbaring gewees. Om die woorde te sê, om dit te proklameer, en dit, jy weet, een altaar te bou, en, en daarmee te bevestig, die Heere is vrede. Dit, kom net uit die verhouding uit met hom. En ons nou sien wat hierdie ouf begin te verander, hierdie Gideon, begin te verander, en ek sien my eie leven, hoe dat ek verander. En waar verander ons? Hoe verander ons? Ons verander net in die oomlikke, in die tye met hom die speciale oomlikke, dis waar ons verander, want dis waar ons die hart sien, dis waar ons die hart achterkom van die vader, en hy homself openbaar in ons. In Psalm 46,2, ons ken die skrif, God is my toevlug en een sterte, as hulp in my noudhede, is hy al in hoë mate beproef in benauwdhede is hy al in een hoge mate beproef. Kan jy sien, hierdie, hierdie psalm skryver, en dit wat ek in my eie leven beleef, en dit wat, wat Gideon beleef, die stap vir stap wat hy verder gaan, die stap trekie vir trekie wat hy saam met die vader loop, saam met God loop, jy weet, beproef God omself, hy kwalificeer omself, as soeverein as waarachtig en as een werkelijkheid, jy weet, hy openbaar homself in die proces wat Gideon saam met hom loop, en is so ook in ons eie leven, en dis wat ek wil hee, lees ons ons raak in Psalm 46, 2, lees ons ons raak in Gideonse verhaal, in termen van die ontbloting van myself voor die vader en die inspraak in my leven en, en die communicatie met die vader, lees ons ons stap vir stap, stap vir stap, soos wat ons loop. Hy sê dat die verborgenhede van homself word in gerechtigheid geopenbaar. Hy sê, en hoe meer Gideon sien, maar God het bedoel wat hy gesê het, hoe hy gesê het, hy sê dapper helpt. Hoe meer ons sien dat God het bedoel wat hy gesê het, toe hy gesê het, jy is die gerechtigheid van God jy is geskape na my beeld, na my gerechtigheid. Hoe meer ek dit snap, hoe meer begin ek achterkom wie ek werkelijk is. En hoe beter raak hier die stap vir stap verhouding met die vader. Die derde ding wat ek raak lees, uh, myself raak lees in die Gideon verhaal, was die slag van die heilige koeie en die afkap van die heilige boomstamme. Die ontmoeting en die verhouding tussen Gideon en God het een ding veroorzaak en het het veroorzaak dat die bedekking wat daar was verdwijn het. En dis die oomlik toe ons die ontmoeting gehad het met God en hom ingenooi het en ons weet dat, ons weet, ons weet verseker dat hy, hy is lewe, hy lewe en hy is, hy is my vader. Daai oomlik, van daar vandaan af het ek achtergekom, maar, nou lees ons die bybel anderste, ons verstaan nou, dit is nou een nieuwe boek hierdie, dit is nie meer die ou, ou bybel wat, dit is nou een, eh, dit is nou een levende ding hierdie, want, ek sien myself, en ek sien hoe God met my communikeer, en ek, en ek begin te verstaan, wat die geest maak vir my oop, en ek verstaan ook nou, ek begin dele verstaan van, maar hoe werk die wet, waar pas die wet in, in hierdie hele, in hierdie nieuwe geestbedeling. En ons sien maar, dit is afgehandel. Jezus het gekom, hy het gesterwe, hy moes gesterwe het, so dat hierdie wet kon afgehandel, kon klaargemaak gewees het. En nou is die wet in ons hart geskrywe. Nou is het die van, maak nie, smaak nie, en al die goede nie. Nou is het van, ek wil. En jy weet, en toe, in, in die proces, En ek sien Gideon ook in die selwe situasie kom, waar toe hierdie bedekking afkom van hom af, en hy begin te sien maar wie hy is, toe kom hy achter maar, hierdie goed, hierdie heilige koeie, hierdie boomstamme, al hierdie goed, dit pas nie in nie, jy weet, en ons het het achtergekom, ons kon nie meer sit in die woord, en hoor hoe sleg dit ons is nie, dit is die heilige koeie, wat ons so een vir een begin slag het, en een vir een uit ons lewe uitbeginaal het, en kry het. En weer een vandag nog, is dit een van die grootste paras in hierdie systeem van ons, is nog steeds van hierdie goed wat vast sit. Want jy sien die ding is, toe die volk uit Egypte land uitgegaan het, toe Mooses hulle uittrek daar, en in die woestijn, het hulle terug verlang, na die kostpote van Egypte, want hulle het nooit verstaan waar dit gaan nie. Hulle was uit Egypte uitgewees, maar Egypte was nooit uit hulle uitgewees nie. Jy sien, die parskuip is die selde ding as die Egypte. Dit is een plek waar jy gevangen gehou is, vir jare lang is jy gevangen gehou. Binnen in die parskuip is jy vastgevang gewees. Ons is uit in die parskuip uit. Ons is uit uit die ou lewe uit. Ons is uit uit die ou Egypte uit. Maar daar is nog steeds van hierdie goed van Egypte. Daar is nog steeds tekens van parskuip. Daar is nog steeds tekens van die ou lewe binnen in ons. En ons sien selfs in Gideon se lewe. Nadat hy die oorwinning behaal het, alles op die einde, hoe hy weergeval het, is gevolg van hierdie blokkasies, wat daar was. Julle kan gerus gaan lees verder van ek glo julle julle ken daai gedeelte. So die waarheid maak ons vry van hierdie goed af. Die waarheid is die ding wat ons vry maak van die parskyp. En daarom is dit so krities nê, nee, is in en dis ons ek sê dis ons grootste blokkade en die meeste blokkades is daarin dat ons nog van daai ou stukke goed het wat ons breek. En die enigste manier ons ontslaag gaan raak van dit, ouwens, is dier die waarheid. Want die waarheid maak ons vry. Niks anders nie. As Godse woord maak ons vry. Daarom is het so kritisch dat ons bemoeienis maak met sy woord. En inzicht kry in sy woord. En weet, en met sy gees hierdie woord vat. En het, want het is nie die, het is niemand anders nie. Het is nie Jan nie, het is niemand anders wat het kan doen nie. Ons kan sekere goed leer, Maar mense om ons slaaf te raak van goed in ons leven, is het net ek in God, in sy gees, wat het vir my kan openbaar, en sodra die licht op het kom, dan gaan het weg. Want dan kom ek tot nieuwe inzicht, dan sien ek ook soos hy, maar Heere is vrede, Heere maar u voorsien, Heere maar u is daar, ek sien nou eers Heere, jy weet, dis hoe die pad loop saam met om, dis hoe ons ons slaaf raak van die heilige koeie, en die, van die heilige boomstamme, Het moet afgekap word, het moet tot niet gemaakt word. Colossense 1 sê dit duidelijk vir ons dat, ja, 21, 23, die waarheid is wat ons vry maak. Galatius 4 sê, ons is nie, daarom broeders, ons is nie kinders van die slaffe nie. Ons is nie slawe nie. Ons het een slaaf geword van Christus, om hom na te volg, en in sy spore te stap. Dit is wie ons is, Die volgende ding wat ek sien is, in die verhouding, in die gesprek met God, nee, is hy en God bezig om getalle uit te soort. Hulle sorteer getalle uit. Begin eerst met 10.000, en weet nie hoeveel nie, jylle, Jan het laas al die statistieke vir ons gegeen, van hoe, hoe dit gewerk. Maar weet jylle, dit gaan nie vir my op die einde van die dag hoeveel oorgebleid nie, het gaan vir my oor die verhouding, wat al was tussen God en Gideon wat hy so in detail kon luister. En weet, ek sien dit, dat dis een van die facette in ouse lewe wat ons met na kyk, is, en hoe in detail is ek met God bezig? En hoe in detail is hy bezig om my te praat oor goede? Want hy bedoel detail, hy is veralgemeen nie, want hy is met my bezig, en my behoeftes, en my lewe is een specifieke ene, so is hy met elkeen van ons bezig, op 'n spesifieke manier praat hy met ons. En het ons ore om te hoor wat hy vir my sê. God gee raad aan hierdie. Wie ek dink net, dit is 'n kosbare stuk hierdie. Is dat is dat God jy weet om te kuier soos 'n paan seën te kuier. Want ek ek sien vir Gideon in in God in daai opsig. Hy toets God soos wat 'n seën 'n pa toets maar toch op die einde van die dag gaan luister hy precies wat pa gesê het hy moet doen. En hy doen precies so. So sien ons dat op daai manier nie, raak hy al meer dieper vastgevang in een dieper verhouding met die vader. En dis vir ons, om betrokken te raak in een dieper verhouding met die vader, as net bloot, sommer in generalize, weet, sommer net in die algemeen te wees. En dis vir ons uitdaging, ouwens, om in diepte betrokken te raak met God, in alle facette van ons leven. Ons het het gesing ook volgend. Je weet, dan, in die volgende ene is, is die oorwinning. <laughs> Je weet, <laughs> die volgende stap in die verhouding met, met die vader, is die oorwinning. En die manier waarop die oorwinning gekom het, is absoluut gorlik geweest. Je weet, ek bedoel om, om hierdie mense, hulle is so springkane, soos, jy weet, hulle kamele, en die duisendes van hulle waar al was, met die paar mense, en sonder om een eh, swaard op te tel, sonder om betrokken te raak, ees in een geveg, is die oorwinning gedoen, dit is goddelik, en dit is hoe Godse oorwinnings werk, dit druis in tegen menselike verstand, ons verstaan het nie, ons moet dit ook nie probeer verstaan nie, want dit is onvoorspelbaar hoe God se oorwinning gaan wees in ons lewens. Pieterreine, waar ons te doen kry met al die goeie. Ehm um, ek wil 'n ander voorbeeld noem en ek lees hierdie skrif ook hierdie week van Elisa. Julle onthou dis in 2 Konings. Ons kan soontoe blaai gou. Dis 2 Konings 6 bekende skrif ook en maar net te bewys weet van hoe God se oorwinnings hoe dit werk dat dit noodwendig is dat dit nie 'n effort gaan wees nie want jy sien uit daai verhouding uit uit daai raad uit daai pa seun uit daai goede uit daai kontak wat ons het met hom uit dit uit breek dit hierdie goede kom so kom outomaties En ons sien dit ook, en so in die geval van Elisa, daar by vers 11 rond, um, ehm, ach ek, weet die koning van Aram, die Arameers, uh, ehm, hy trek op tegen die Israelite, en elke slag dan ontwijk die Israelite om. En toe, toe sê hy mas, wie in ons land gee die raad weg? En ja, want iwis split iemand ons, iemand gee ons weg iwis van hoe ons routes loop. Toe sê hy maar, daar is een profeet, Elisa. En um, so trek hulle toe op om vir Elisa te gaan vang. Te gaan hoor maar wat is die story, hoe, hoe werk dit dan nou? En hierdie dienaar, so kostbaar hierdie dienaar van van Elisa, staan die ochend op en hy kyk hierdie venster, van die kamervenster neem ek aan en hy sien hierdie menigte mense hier buiten. Dit is een groot skare van mense met al die strijdwaans en al die goede staan hier buiten. En uh, hy sê vir Elisa, maar, maar heer, maar wat gaan ons maak? Kijk hoe lyk het? En toe sê Elisa, mos, toe bid Elisa en sê, vader, maar open hierdie ouse oor, laat hy net sien wat gaan aan. Laat hy net sien. Weet, dis die oorwinning werk. Is nie om te kyk wat hy aangaan nie, en om net te staart, hier die venster te staan en kyk vir hierdie goed, en vastgevang te raak en in hierdie situasie hier buiten nie. Dan is ons weer terug in die parskuip. Dan is ons weer bezig om te vlug vir die vijand. Ons is ons uit daar. En so kom hierdie ouwens afgestap om Elisa tegemoet te loop. En Elisa bid, vader, en hy sê, vader, maar, maak hierdie ouwens oor toe, dat hy nie kan sien nie. En hy sê vir hulle, hoor jy sommer, ek dink jy, jy is met die verkeerde adres, die ouwe jy eindelijk soek is eindelijk in Samaria, die koning van Israel. En so trek hy met die ouwe in Samaria toe, in die middel van Samaria. En die koning sê maar, wat moet ons maak? Want ons die ouwe, ons moet nou baie makkelijk om die ouwe dood te maak, hulle is dan nou blind. Sê nie, maar ons mens maak ons die gevangenis dood nie. Sê, maak jy vir die ouwe ons een kos reg, een tafel reg, en dat die mense allemaal eet. En so maak die volk, eh, maak hulle, uh, Israelies, maak vir die manne hulle tafels bereid en hulle eet saam. En toe hulle klaar is, toe stuur hulle weg. En die, en die, en die, as jy verder lees, dan sê jy, die ouders het vir Israel nooit weer geplaan nie. Uitgesoot. Sonder om een skoot te skiet. Jy sien, dis boonatuurlijk. Maar dis hoe Godse oorwinningswerk, ouders. Dis nie ons efforts nie. En ons moet ons uit die prentje uithaal, as, as ons oorwinning wil lewe, dan moet ons ons self uit die prentje uithaal, want ons is nie deel daarvan nie. Al wat ons deel vorm is in ons verhouding met die Vader, dis al. Die oorwinning is noodwendig. En ek, ons sien het in ons eie lewe. Sien ons hoe oorwinning werk. Jy sien want, en ek wil, jy weet as mens nou weer, gaan stilstaan, vooral in die dispensatie waarin ons is. Hierdie amalekiete is uitgesorteer, man. Ons weet het, Jezus in die kruis het vir ons die vijand uitgesorteer. Dit is uitgekleer. Daai veldslag is, daai oorwinning is totaal eens en vir altyd klaar. Ek lees in die CGL 27, ek weet nie of jylle daai skrif, daar ek wil merk nie, of jylle om daar ken nie, um, 28, excuse. En ek lees vooral, want hy praat daar van die vijand, die Satan, wat in die tuin was en hoe hy hom uitgewerp het en alles. En dan kom hy onder by vers 18, die laaste gedeelde van vers 18, lees ek. Dit is nou God wat hy praat, en hy sê, en ek het jou tot as gemaakt op die aarde, voor die oor van allemaal wat jou gesien het al jou bekendis onder die volke is ontsteld oor jou, jy het een verskrikking geword, en sal daar nie meer wees, tot in eeuwigheid nie, huh? is dit nie greit nie, yes, jy ouwens, is goed wat hy praat, en dis sy mening, wat, wat met die vijand gebeur het, aan die kruis, ek het jou tot as gemaakt, en vir eeuwig, tot in eeuwigheid sal hy nooit meer wees nie, Jullie sien, ons bevind ons soms in een parskuip, dier ons eie keeses. Die geheim van oorwinning, leed daarin, en dit is in Exodus, in die skrif, Exodus 17, waar Mooses praat, daar in vers, ach, jy sien 13, 14, Kom ons lees al by vers 14 En uh, eh, Vooral vers 15 En toe sê die heren vir Mooses Skrywe dit as een aandenking In een boek En prend dit in Joosja In Dat ek die gedachtenis van Amalek Onder die hemel Heeltemaal sal uitdelg En Mooses het een altaar gebouw En het genoem Die heren is my banier En die Heere is my banier. Jy sien, en dit is, dit is hoe ek sien, dit, daar is een groot waarheid in hierdie, en een groot waarde in hierdie, hierdie skrif van, dat die Heere is my banier. En ek haal aan ook, in Psalm 60 praat David ook daarvan. Hy sê, eet aan die wat vrees, aan die wat jy vrees, sê David, het jy een banier gegeen jy sien in die verhouding, want onthou die vrees wat hy van praat is, is hierdie heilige respect wat, wat ons het vir die vader. En hierdie kostbare ding in my hart, hierdie liefde wat ons het vir die vader. Sê hy, vir julle ouwens het ek een banier gegeen. En die manier is die naam van Jesus. Sy naam, boe alle name, het hy gegeen vir ons. En dan die laaste gedeelte, wat ek raak lees in die hele gedeelte, ach, skies, voor ek nou oorstap na die ene, ek wil net nog een skrifie vir julle gee, en merk om, dit is so kostbaar in die ene, Jesaja 33, ons ken van Jesaja, en ons lees baie uit Jesaja uit, en weet julle, hierdie ene wil ek graag vir julle gee, Jesaja 33, vers 20 tot 23, ek lees gauw daar, Hy sê, aanskou Sion, die stad van ons feestelike samenkoms. Jou oor sal Jerusalem sien as een veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer ingedruk word nie, en geen een van sy touwe ooit losgeskeer word nie. Hy sê, maar daar sal die Heere vir ons heerlik wees. Dit sal een plek van riviere wees, van breestrome, geen vloot van skepe sal daar opvaar nie, en geen trotse skip sal daar oorgaan nie. Hy sê, want die Heere is ons rechter, die Heere is ons aanvoerder, en die Heere is ons koning. Is dit nie kostbaar nie? En dan sê hy verder, as ons nou omblaai, daar by vers 23, jou touwe hang slap, hulle hou die voetstuk van hulle mas nie stuif nie, hulle ontplooi nie die banier nie, dan word roep buit verdeel, en sovoorts. Jy sien, wat ek sien in, in verhouding, net in verhouding, is die banier stuif gespon. Dit help nie ons sê ons het die banier en die banier hang slap nie. Want die vijand loop rond soos een brilende leeuw. Jy sien, hy loop rond soos een brilende leeuw. Hy is uitgekleed, maar hy loop rond en ons skrik soms vir sy, ons skrik soms vir die amelikiete. Hierdie ouwens, hierdie vijande wat die buitenkant die paarskuip rondsluip, vir die ouwens wat in die paarskuip besit. Die Heere is ons aanvoeder, die Heere is ons koning. En daai sekerheid, van dat hy is ons aanvoeder, hy is my aanvoeder, en hy het my een banier gegeen. Dis al wat ek het, soos hier die aarde kruik, met die lampie binnen in die aarde kruik, wat gebreek moet word. Dis al een banier, dis hoe ons veg, dis hoe ons ons oorwinning kry, en seker is van oorwinning. Die laaste ene, is die heerlijkheid. Op die einde van die dag, wil die volk vir Gideon koning maak, Jan in het laatste week is so gesê daar, en hy het gesê, nee, ek stel nie belang om koning te wees nie. Sê, maar wat van jou kinders, wat van jou seens? Sê, nee, hulle sal nie koning word van Israel nie. Ek verbied het, sê hy hy sê maar laat God oor julle regeer, dis wat hy gesê het. Jy sien, as ons tot by oorwinning kom en ons dink ons is daar, dis een fout. En die, weet die perspektief wat ons het in ons geestlewe, om oorwinning te behaal oor goed, dit moet nie ons eind doel wees nie. En dit kost, jy weet, een gesprek wat die ou eindelijk moet hee, met die vader self, om my ook te oortuig van, dat oorwinning is noodwendig, oorwinnings is noodwendig, maar die effect van oorwinning, wat maak ons met die effect van oorwinning? Want jy sien, as jy in Ephesians 1 vers 12 sê, so dat ons kan wees, nee, tot lof van sy heerlijkheid, so dat ons kan wees, tot die lof van sy heerlijkheid, Dit is, dit is ons roeping. Ons roeping is nie om te oorwin nie, oor die goede nie. Dit is een noodwendigheid. Godse heerlijkheid, Godse karakter, hy wil dit openbaar. Dit is hoekom ons hier is. Dit is hoekom hy die mens gemaakt het in die eerste plek. So ons kan wees, so dat ons wat kan wees, so dat ons sy karakter kan wees, so dat ons sy heerlijkheid kan wees. Dit is, dit is ons purpose, dit is waarvoor ons ontwerp is. Nou denk jylle, God het ons ontwerp om so te wees, en dan, dan los hy ons. Dit is nie so nie. Hy het ons dan nou juis uitgehaal uit die paarskuip uit, hy het ons juist uitgehaal daaruit, en ons geplaas, in een positie, en hy het ons toegeris met sy geest, met die woord, met die waarheid, so ons, kan wees wat hy wil hy ons moet wees. Wat maak ons daarmee? Je weet, hoe hanteer ons dit? Hoe werk ons daarmee? Hoe kostbaar is dit vir ons? Dis die vraag, wat ons vir ons moet vraag. Maar jy sien, ons wandel, dan praat ek nie van wat ons sê nie, ons wandel, sal een levende getuinis wees van die heerlijkheid van God. Dit is een groot mond vol. En um, ek geloof dat ek geloof dat ons en daarmee maak het klaar ook, is dat ek geloof dat ons het ons kan ons self raak lees in die verhaal van Gileon. En net jy self weet in hoe mate en waar en hoe staan jy met hierdie verhouding, met hierdie gesprek met God. Want nou, as jy gaan kyk na Gideon, het hy uit hierdie gesprekke met God, uit hierdie intimiteit, uit hierdie verhouding met die Vader, met God, het hy gekom om hierdie ouwens tot nie te maak. Ek lees nie so seer verder die heerlijkheid van Gideon, hoe dit werk met sy leven nie, want ek sien anders Gideon later in die, in die skrif maar in ons dispensatie waarin ons is, in die Nieuwe Testament, is dit ons beskore, is dit ons deel, is dit ons erfgenaam, ons erfporsie, om die heerlijkheid van God te wees. Dit is uitdaging vir ons. Kom ons maak u oor toe, vader, dankie vir dit wat u vir ons verwerk het, dier dat dier die seen aarde te gekom het, Heere, om elke mens uit die parskip uit te haal, en elke mens in een positie te plaas, en iets self afgebuk na elke mens toe, en om contact te maak met elke mens, so elke mens kan kom in hierdie gesprek, in hierdie verhouding met u, om te kom tot oorwinning, om dit te verstaan, om dit te snap, om dit te leef, en om dit te wees in ons wandel. Heere, dankie dat u die woord gee, dat u die seen gestuur het, die, wat vlees geword het, wat onder ons kom woon het, en wat ook binnen in ons kom woon het, dier die gees, wat ons rug, wat ons commander is, wat ons bevelvoeder is, wat op een sachte manier met ons werk. Ach, Heere, dankie daarvoor, en ons eer u vir dit, Heere dat hy ons nie gelos het nie. En dat wat die omstandighede is en wat die situasie daar buiten is, dat ons die banier het, wat hy vir ons elkene gegee het, in die naam van die Seen, waaronder ons kan staan. Heer, dit is nie ons oorlog nie, dit is nie ons fight nie. Ons weet het. Heer, hy het klaar gedoen. Al wat ons kan doen is, ons kan net sê ja en amen op dit wat u reeds gedoen het. Heere, ons sien elke boete en sissie wat in die gemeente, heere, in ons vir die week wat voorlee, met een intieme, een in diepte, een detail verhouding, vader, met u. In Jesus' naam bid ons dit, amen. Ek weet nie of daar enige een van julle is wat iets wil sê nie, wat wil bijvoeg, dat wat een woord het vir die gemeente nie het iets wil, dalk het hy iets raak gelees iewerste. Dis sommer net iets wat ek nou die dag gelees het wat vir my so oulik is wat so aansluit by Andre. Oor die present time. Ek het dit al met party van julle gedeel dat dit ons tog net nou het. Ons het nie meer gister nie en ah. ons het nog nie môre nie, maar ons het vandag. En hoe verskriklik belangrik nou vandag vir die Vader is. En net soos wat present in Afrikaans en Engels beteken nou, beteken dit ook geskenk. So vandag is 'n geskenk en is 'n groot geskenk van ons Vader. En dit is sy droom dat ons sal wees vandag hmm. en dat ons vandag sal geniet elke dag as 'n geskenk van hom. Dankie. Dankie Christine. Kobie. Nee, weet jy eh, wat ek ook net besef is om gemeente toe te kom is belangrik, maar dis 'n leerskool. En as ons nie gaan geselstyd met die Here maak nie, persoonlike verhouding gaan bou nie. Hier kan jy kom die feite vat en saam met jou vat en dan gaan jy jou verhouding bou. Yes. Dit is baie belangrik. Ja. Yes. Dankie. Dankie vir daai en nog iemand. Goed. Uh dan kan ons lekker saamkuier raak om 'n koffie of 'n teetjie. Dankie julle.